komplit komplikasi komplikasi lansia sing nyawang kalau kirun melawak karo momon sing ra ngerti wah kirun tuku kebo anyar nyek gawang kaya ngene lah kowe mlaku karo aku orang sudah melihat lain lainnya di mana coba lainnya Nah, kirun ketok ninting bareng momon piye potonganmu kuwi dilingin delok tajek rono megagah tangan yang gurih Ha ah, mlaku. Kotok-kotok-kotok-kotok-kotok-kotok. Tekek. mengalah-ngalah alangi robot. Kaya ganteng-ganteng kok. Yo ganteng tenan. Yo ganteng aku. Lah lah lah. Lah lah. Eh ah, takone karo masyarakat. Masyarakat. Masa ma ma sa, ra ra kat kat masyarakat masa sekarat masa sekarat kok mas ma mas sa kakat masyarakat masyarakat apa masyarakat eh hey. Eh. hey. uang urip ini yang dindio lambenya situ iya masaknya situ masih uang urip ini paling-paling lambenya situ situ laku ini lambe kok iso loro Lah ya sito iki tok. Alah sing sito ning ngarep. Lah iki Iki lambe cadangan. wong kok lambene loro. Lah nek bojoku bosen karo iki pinjam rene. Ah, ngecuk kene enak, ngecuk kene kaya mangan kintel. Tapi lak manis. Manis sapa? Wajut tenan kok. Kaya ngono kok manis. Eh, lah yang ganteng aku. Ya eh, ganteng aku. Ah takokne apa? Momon ganteng apa elek? Tonggomu dhewe. Kaya tonggomu. Ayo eh, takokne maneh. momon ganteng no pelek gak isin gue ngene iki nyapa lek diloki kaya ngono siapa lek ngomong kaya ngono bang sing dilakne sapa tak takon dhewe iya jangkrik ayo takon takonmu kekasaran sing sopan iya hadirin sekalian alah momon ganteng apa elek Ayah. Wis lega atimu. Elek. Kok iso lega atimu piye? Lah muni elek sing pokoke sing aran ganteng ya pelecehan ngono ae. Wajut tenan kok. Wajut ya apa? Sing koyo Yoko ngene iso elek. Yoko apa? Lah nek kena aku ketok ganteng, kowe iki persis sincan ke lho. Persis sincan. Loh, lah mlebu salon kaya ngene iki lho. Apa gak tambah ngelontok? Lah wong kaya ngene kok nang salon. Ngelontok. Kowe mlebu mak bleng ya. Misale wonge maune ireng. Ireng. Mlebu bleng lho ketok kuning. Kowe sirahmu mlebu nang salon bleng, metu. Wo, copot. Sirah kok copot. Ngene ae wis ganteng kok. Ganteng apa wong nek ora tau mlebu TV ya kowe kuwi. Alah. Anak aku mlebu TV kulino. Kowe tau mlebu TV? Lah wong TV karo aku ngene kabeh. Masa man? Kenal kabeh karo wong TV aku. Kowe karo wong TV kenal kabeh? Kenal kabeh. Tenan? Tenan. Lah, bel apa? Ah, lah apa kowe kok sing sapa TV? Masa? Lah wong TV ku nggonku mlebu metu, TV kowe tak gadekno bolak-balik. <laughs> mlebu metu tangge mawakmu kulino siaran mlebu TV ngono. Ya tapi wong TV karo kabeh karo aku aku ya kenal. Kenal? Kenal. Sopo ae contone? Alas penyiar kenal. Terus iko sing nek sore kae apa? Sing ada magrib kae ya kenal. Kowe aja lincik lho ya. Hmm. Sing ada magrib awakmu kenal. Kenal. Sing ada magrib sapa? Saat. Kok iso saat tak? Lah wong ditulis saat adzan magrib. Iko ngono jenenge saat? soat. Sengaja magrib ki jenenge saat. Saat ada magrib apa ditulis kirun ada magrib ya ora. Saat ada magrib jenenge saat. Iya. Lah nek kenal sing ada magrib saat omahe ndi delok? Jakarta dan sekitarnya. Lu masak taman? Aduh tulis komplit. Piye? Saat ada magrib Jakarta dan sekitarnya. kaya ngono ki kenal ya kenal Jakarta dan sekitarnya kuwi omah saat omah saat lalu mu kenal jek kapan ya durung ketemu kok sing golek kok Oh, kelinci pen ngono tau mlebu TV jerene. Ya mlebu TV. Ana mlebu TV wong kaya aku ki. Alah kapan? Lho, ala lambemu kok jepretan tikus ae kok. Saking iki tanggamu kabeh kowe diarani ganteng, jane ngono sik ganteng anakku. Alambemu ah, siram kaya betone kluwe, tapi lah sedep halo halo lala halo lala halo po <laughs> halo po halo po wong ini mlebu TV kulino aku nek kulino jadi penyiar TV tahu ngono ala masa aku lah iso ayo pamane wong oh, awake dhewe iki termasuk aku yo RT RT aku lurah lurah aku lurah awakmu RT RT engko nek nang gone pertemuan awake dhewe nyambut kudu iso iso iso tenang yo iso Mergo nek wong nyambut ki ora khusus kanggo sing iso ngomong tok. Masih wong sing bisu kudu iso nangkep sambutane awake dhewe. Kudu ngadek RT. Iso? Iso. Delok nek aku sing muni. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya silahkan duduk. Masa aku ya iso? Ya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Piye-piye, delok? Bapak-bapak. Bapakmu ndi ae? kok iso pakmu akeh layak rupamu murat marit lah nek pakku sama nek kaya pakku iki anak arisan lah apa kan pakmu mbok bapak ngene bapak bapak lah bapakmu kok akeh men ha eh? mbokku yo akeh kok oh anak arisan terus ibu-ibu bukmu ndiae mosok sakmene bukmu kabeh adik-adik lho lho lho lho lho anake wak adikmu sak menoke Bebe bebe bebe ku sampeyanake. Sambutan nek ngono ki kesuwen mon. Sambutan iki gampang. Karena enak wong sing gak iso ngomong kae terus ngene. Diweni kae untuk saudara-saudara kita yang tidak bisa ngomong itu ada tanda-tandanya begini. Oh bahasa isyarat kan. Bahasa isyarat. Ngono. Nek gak ngomong masa ngerti? Ngerti. Ampre wong-wong ki ngerti iso. Apamu gak mau ngomong ning wong ngerti. Lah aku pengen ngomong bapak-bapak. Lho. Hmm. Lapa kok nyekel iki? Bapake mesti ndebrengos. Bapak, bapak. Hmm. Mesti iya, ndebrengos. Bapak, bapak. Le. nek ibu-ibu? Hmm. <laughs> Lah ngopo kok nyekel iki? Lho, ya roh dhewe oh, kan Oh, ibu-ibu ki mesti iki. Oh, bapak-bapak iki? Ibu-ibu iki? Heeh. Lah nek selamat datang. Selamat datang. Le. Selamat datang. Heeh. Oh. Lane silakan duduk. Le. Silakan duduk le. Monggo pinara. Monggo pinara. Lane enak sing nganti nisor kae orang ini tapi nisor malan. Piye? Monggo pinara ini. Wong edan, lha kuwi nek ngene iki saking sopane sing teko ki wong pangkate dhuwur, monggo pinara. Monggo pinara. Dadi tamu, bapak tamune akeh, bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang, silakan duduk. Ya, kowe ngomong apa? Aku sing ngomong awak merag sing meragakne. Oke. Bapak-bapak. <laughs> Oh, kocok. Bapak-bapak iki kene rapo kene? Lah iki. Kene iki ibu-ibu. Lah mas iki ibu-ibu bapak ya seneng kok. <laughs> Wah, jan kok. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang. silahkan duduk. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang, silahkan duduk. Tamu tekomon, ibu-ibu, bapak-bapak, silah selamat datang, silahkan duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu, oh, stop. Nambil nah, penak ini aku gupo kabeh. Malik kaya meresanten aku. Terlalu cepat. Terlalu cepat lah, anakmu sing raiso. Aku sing ngomong. Anak ya iso. Awas kowe ngantuk ora iso Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang. Silakan duduk. Ya, gampang. Ah, durung oper persneleng kowe. <laughs> Silakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak-bapak Ibu-ibu selamat datang. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak-bapak Ibu-ibu selamat datang. Silakan duduk Bapak-bapak. Lah kowe kok meneng ae. Meneng apa? Lah aku ngomong Bapak-bapak. Lah wis komplit tak. Lah iki Bapak-bapak. Bapak iki. Lah Ibu-ibu. Lah iki. Selamat datang. Nah. Silakan duduk. <laughs> ibu-ibu selamat datang silakan duduk. aku mau salah dude komplit aku mau tak remet ngene kowe kok sombong salahmu iki wis komplit komplit ya iya wis komplit ngono mewakili semua mewakili lho enek penduduk arep golek KTP Punya anak penduduk sing arep golek KTP dilayani sebaik-baiknya. Harus seorang pamong itu harus melayani penduduk sebaik-baiknya. Ngono. Baik, Waalaikumsalam. Badhe pados ondo. Eh KTP. Kok dhuwur-dhuwur kaya ngene. <laughs> Malam. Momon. Lah iso buangkok-buangkok. <laughs> Momon. Dalem Pak Lik. Pak Lik, Pak Lik. Dawuh Pak Lurah. Dawuh Pak Lurah. Enak sing arep agak mundur, agak mundur, agak mundur. Posisi, posisi. Awakmu sik. Jenenge sapa kenalno? Mananya goblok apa takon jenenge lho nyamana nyamara nah na nanya nyamanana nyamana namanya nah gitu apa nyamana lah namanya namanya cinta siapa ketintang sama darma aji ketintang sama darma aji jenenge siapa namanya Ya apa jenenge, ndelok? <laughs> Kerung aku. Apa? Dubu apa jenenge? Sapa? Putune bakul beras. Ngawur. Sinta yang satu. Yang satu? Widya. Cocok. Cocok. Piye? Situ Sinta, situ Rama. Apa? Rama dan Sinta. Widya. Widya sama Sinta. Itu loh. Mau cari KTP? Iya. iya. Ini. Usianya ditanya sekali. Umurnya? 16 mau ke 17. apa man? Eh? apa? Eh? nek cilik potot lah nek gedhe ngene iki sodot nek petuk buku awan dinggo ning kantor dinggo nulis nek ning sawah gecek jagung mergo iki sodot serba guna nek sampean sampean pengen roh petelote Pak Lurah ya sakmene. Sakmene iki. Lah nek petelote Pak Momon cilik tapi lumintu. <laughs> Selamat-selamat tapi enak. Ya, <laughs> Namanya yang satu Cinta. Cinta. 19. Awas. Terus yang satu Widya. Yang satu Widya. Widya. Siapa? nak jaluk banyu kok ini, Terus lah kok malah ikut semetu metu ini. Yang namanya Widya? Saya. Sudah berumah tangga? Belum. Kenapa belum? Nah, Apa ada kepingin pot <laughs> Widya. Widya. Yang Sinta umurnya berapa? Siraya gembur. 19. <laughs> gembur neh. Umurnya 19. Perlu anu ya KTP ya? KTP. Iya. Tanda tangan di sini. Di Sini. Awas, masih kecil nggak boleh pegang. Shotelot, Sotelot. <laughs> Botlot. Botlot. Ora apa ketenan ngene. Lebokne lambene mau mangan sini. <laughs> kurang puas. Iya. rumah Romansa puas. Tangan. Anu anu anu anu. rasanya dia mau rasanya, Enak tenang. Pak Lurah juga tanda tangan. Kurep, Pak. Apa? Kenapa? Apa? Mau tanda tangan apa begok aku? Widya. Iya, Pak. Boleh aku datang ke rumahmu? Boleh, silahkan. Aku juga masih single. Single. Masih single. Single. Momon pengen double. sirahe ndedibel. Hei, lurah tak lereni tambah kapok. Hei, eh, RT kok lereni lurah. Kok oh, ini nyambut apa to? Lurah. Nyambut gawe kedian melawak ae. Kowe. Oh, aku koyo aku ngene lho. ora melawak, melu awakmu. <laughs> Padha ae. Cinta. Cinta. Widya. Widya. Oh, Widya. oh. oh. Oh Sinta. Oh Sinta. Oh Widya. Oh Widya. Maukah kamu saya po? Oh. Terserahlah. Ya makasih. Besok tinggal ngambil ya. Enggak repot-repot sini. Enggak repot-repot. Nyari KTP gampang kok sekarang. Ya. Besok ya jadi. Ya, ya, terima kasih. Hanya administrasi cuma seribu rupiah. Eh, eh. Enggak banyak-banyak. Tukane rokok. Tukone rokok 50.000. Enggak, ora ora. Enggak, enggak. Terima kasih Sinta Widya. Terima kasih, Pak. Iya. Iki aku seneng iki, kaya triplek. Ya kuwi jenenge pawakan seksi ya kuwi. Ya. Kuwi pomo dadi bojomu piye, Mang? Melakune kok dhewe-dhewe. Nyapa? Ya sing rok biru kaya api Piye? Sret-sret sret. Sing sing rok kok ijo. Heeh. Buantre kok kok kok kok. Wong wedok kok kok kok kok permasalahan, non? Iya, iya. Desa kita sekarang semakin makmur, makmur, maju pembangunannya. Karena Pak Lurah. Kamu dapat undangan ke tempatnya Kolik. Dapat. Kolek melaporkan ada kejadian aneh atau ada kejadian yang ngarep ki sapa? Masa nduk kono ngejak geger kok kene ngejak geger iki apa diduduhno? Aku rung urung-urung kumpul awakmu ndang tentrem ngene lek kurang tau. Lha permasalahane apa sih? Awakmu wasi aku sawangane koyo benci, he? Eh? Jane benci masalah iki apa? Gak rasa. Gak rasa masalah apa? Tak pop nek tang. Lha ya Mas apa? Eh? Aku ora krasa lek kok masalah apa iki ora ngerti. Rasamu Awakmu gak kangen aku. Ya. Heh, ora ne. Wis tak poni. <laughs> Lah terus aku kangen karo awakmu terus urusan iki apa? Heh. Eh jenenge kekancan. Nah awakmu ki duwe kesalahan sing Apa? <laughs> Anjane aku pirang-pirang dino hebat ya. Aku kaya-kaya mimpi kepengin petok awakmu. Jane aku kok apak to, Bang? Apa kok pasani apa pitu bak-bak? marahi tak pripeni terus. <laughs> Iya. Wah, arek koyo ngene, alah alah. Tutak. Tutak. Uh, uh. Loh, copot, dasi copot, dasi copot. Apa? Ada. ngene iki tak tagih hiburan iku. Heeh. Ini mau ngomong sing temen, eh? Ngomong sing temen. Kok gengi berat iki mung berat iki permasalahane apa sih? Susah kowe masalah apa? Amone kancamu ben aku iso mecahno masalah iki. Dene gak iso. Aku tak njaluk tolong nang kanca kuliah. Aku sopo sih sing iso mecahno masalah iki? Lah nek terus-terusan awakmu menen terus ngene iki, terus ya ngono. Lah, jumlah Apa masalah apa, Pak? Tinju. Hmm. Lah masalah apa to, Aku iki kelangan, Dik. Kelangan apa? Kelangan cewek. Lalamu deleh dondi. Nak omah. Lah terus? Gelibat, gelibat nak kono gak ana mana liyane awakmu. Karepmu. Awakmu yang nyolong. Nuduh aku. Iya. Nuduh aku? Iya. Segini sapa kowe nuduh aku? Eh? Tempat sama aku itu gak bajingan ya. Iya. Eh? Macem-macem karo aku mas sama aku sing nyolong ya. Ya bapakku ki malih kepo nyolong ya. Enak to manuk dicucuki terus ngene ya. Mangsamu. Uang udah uang udah gelok. Potongan nih. Apa? Awakmu. Ono uang sekian banyak. Demak demak iki. Iya. Kode lanangnya ayo. Lo kata apa? Mana? Lho, Apa rumah sam kawan nih? Eh? Pisan mana? Hmm. Ayo. Mana? Wes. Uang ya. Nuduh uang tanpa bukti. Iku jenengin Vietnam. padahal Vietnam lebih kejam daripada pembunuhan Vietnam lebih kejam daripada Korea Rik apa? mau akoni nih gak? lu kata aku nih gak mau aku nih? kata aku nih caramu mudah e, kelaru gak kok iso? uang gak sih sopan sih pedok kosong dan mau di gak mau masih ngapi umpamane tapi etika ini dua awak mungkin umpamane kau dari aku iya aku dari awakmu gak mau jenengnya nuduh kok Tetapi sing sopan. Tapi sing sopan. Pamane. Kepeto ana dalan ngene iki. Dek, takon. Ya pamane kon dadi aku. Lho, lek waras ta? Iki saja salaman sik, waras ta? Waras. Aduh, ngene lek. Awakmu dengi kan liwat ngarepe omahku. Terus jare utawa sewekku tak glendok balik kok ilang. kok gawa ta lek kok gawa balekno ngono perasaan lek lego tak balek ora iso ayo eh, jajal aku aku iki ngene wis sopan ngono jajal hmm. lek nah yo sing sopan ojo kok lek ngojo ati kalam ambek mesam-mesam ambek bilang dhisik apa aku mesam-mesam ala ala ala ayo kono Yeah. ya ngono. Eh, lah siap, lah siap. Lek. Eh kalam. Pelaku nih, diatur. Hmm. Le, le, le, hmm, eh. Eh, <laughs> Oh, terus baru takon, jajal takon. Lek, apa, Pak? Ya apa-apa. Wes. Ya. apa awakmu njukuk sewekku nek njukuk ya baikno dene gak ya wis oh ngono ta awakmu ngarani aku ta iya aku ora njukuk bak lho lak sopan ta jenenge ya sopan kok kayak tangga hilang <laughs> lho tapi kan ya sopan lho gak sekaligus ngono iki jelas awakmu iki keluarga anu saiki keluarga apa penjahat penjahat kok penjahat nek upamane aku sing nyolong gak takoni kadhe lapor lapor Nang sapa? Negara nek sing nata, desa nek sing ngatur. Hm? La lapor nang sapa? Nek cara mbiyen dilapor nang dhuwur-dhuwur. <laughs> Kaya to. Eh? Mendung. <laughs> Lah kok mendung lapori. Kowe kate lapor nang sapa? Hmm? Aku lapor ngene. Pak sapa? Bose iki. Nang sapa sapa? Pak Haji Sakidul. Pak Lurah enggak? Iya, We mekar lho. Eh? Pak Lurah dinaiki lunga. Lunga Pak Lurah iki. Lapor Pak Tarik. pacare oh alah pacare loro weteng loro weteng masuk rong mari burung kena pipis singapura yo pak kasun sapa pak kasun pak kasun tase bukan nang mediun pak bayan alah pak bayan terus sing wedok babaran Amudin mati. Ah, mati. Pak Amudin mati. Akal-akalan. Lha kok akal-akalan? Akal-akalan. Lah kok akal-akalan? Eh, kok piye? Kok sampe ngomong akal-akalan? Eh? wong kelakane masalahe ngono lho oh, bukti ora enek kok ora enek apa Halik apa de heh laporno wis ta budal laporno laporno sapa nang polisi ta nang Pak He? Pak Lurah. Eh, Pak Lurah dalam laporan. Iya. Kampek kowe lapor, wah, dihukum karo Pak Lurah. Tumpah lek iki. Kita lho. Kadang ya. Loh, aku wis ngene karo Pak Lurah. apa kan wis ngene iki terus awakmu lek salah apa gak dihukum ta? Nah, lain pokok. Oh, hmm. tahun kowe dihukum apa ora? Karepmu Yo latihan sih sing api ngomong karo Pak Lurah iki piye? Ayo aku pancen digoni. Aku biasa ngadep lurah. Hmm. Sing dadi lurah sapa? Aku apa awakmu? Heeh. Ah, um. Pak Lurah, pilih lurah sing sabar apa sing kereng? Lah kok enek sing sabar? Lho, enek to, Pak. Sing anu sabar sabar nun sewu pak <laughs> sabar lah ini kula bahagia pak <laughs> bahagia tahu kekang rene ajenge lapor pak perkara apa ta pak perkara telek manuk sing kereng oh sing kereng ora Bisi, gitu Pak. Apa iki? Omale ngene. Jaluk karo sapa? Bagio, Pak. Apa ini? Oh, iya, eh, mari. Mari. Pak Meren. Apa ini? Hei. Kasih ngelatur. Pak. Sedengana ya, sedengana ya, sedengana ya. Seng cukupan. ratus lampu. Ayo nggurunggunya. Iya ya, ayo. Ayo saja. Permisi, Pak. Siapa ini? Radio, Pak. Eh, Nggih, Ra. Tugas sing apik. Inggih, Pak Lurah. Ora duwe-duwe atusan ya, Le, ya. Yusuf kapan-kapan rene omane, ya. Silet jarang. lurah sedengan malah aku dianggap kering oh, Apa? Aku lapor. Lapor. Lapor, Pak. Lapor. Masalah. Lapor nang sapa le? Pak lurah. Lah <laughs> kleru. Ya niki. Iki duduk kelurahan. Nang napa? Iki nggone kuburan le. Aku <laughs> wayah. Anu badhe nyuwun balung, Pak. Apa? Kangge popi. <laughs> Aku kok kae ngono. Tak hmm. lapor lapor lah hmm. iya lapor lah kenapa lah kayak mah metu ya hmm. lapor lah lah ngomongnya kau yang pas ya Thank Larine piye lampine? Ya. Bangkit. Kolek iki. Nggih, hmm. ora. iki. Yes, Mama. Maman. Inggih. Iki ketemu kolek iki. Nggih, ora. iki. Nggih, Mama. Inggih. iki ketemu rakyat ya. Iki. Kowe iki. Barang. Bagi ya iki. Gombal. Lural, lural. Aku mewahi teko ning omahmu, he. Ngeten, nggih. Bakang Marmoyo kan Marmadi. <laughs> Wah, ini gak sampai gegeran kali karo bagi, perkarane apa? He, niki wawa pekarane jare he mergo ndang lapura aku salah arek konferensi he kula kajeng lapor kebeneran kepedhoten mriki he api he enek perkara apa sik Lah pondok apa lo? Pak pelatok gunduk. Ngomong dhewe sing arek lapor sapa? Iki lho badan. Ya. Mula Pak. Kowe. Tolong dicatet Mas Momon RT-mu maju nggih lapor perkara apa masalah cewek Pak jare cewek he cewek ngono jarane kelangan jare pun cewek kupingmu enak udete ugete <laughs> <laughs> <laughs> ngene ngene karo cewek aja mencra-mencra ngomong aja mencra cewek iki pupung lurah ning kene sepe ning kene arek lapor nek cewek cewek nek jarit jarit anu lapor masalah jarit Pak jarite nyapa jarit kula ilang ilang nggih wis ilang sampun matur nuwun ya dalah Lah wis ilang. Lah pindho iki aku. <laughs> Lah wis ilang kon ngapake? Eten eh, sing nyolong ngoten lho, Pak. Sing nyolong sapa? Kolek niki. Kae lho, endi? Nyapa nek mbok paroper Apa kuwi nang ngene kok jaritmu ilang. Nggih. Ana sing nyolong. Eten. Sing nyolong sapa? Kolek, Pak. Wis dicolong. Ampun. Matur nuwun. Nah, kala. Wah, sak ngono. Dadah. Lah nek jare wis dicolong kolik. Iya dalah. Oh, ora nganggo lah dalah kok dadak. Lah jare mu ilang dicolong kolik. Carane iki perkara ning desa diurus sing kanthi apik. Mergo kuwi persoalan. Ngeten lho Pak Lurah. Niki jane perkara niki gak pun kula secara keluarga. Tapi bagus yo piambak iki rupane mboten kena direbut masalah keluarga niki. Terus diurus. Nah, nek ora diurus iki ya. Kucing dolanan plastik ini loh. Sing jelas Pak Lurah. Sing jelas bagio boten kelangan jari. Terus ngelapurne kucing. Ya toh? Lapurne kucing. lapere kucing piye ngomong kaya begindang piye piye piye terus karepmu itu lho Pak ha saka wae aku karepmu piye iki jurus iki kita jurus Pak ketoke jare mung siji loro Pak suwe-suwe dadine akeh wah niki keluarga penjahit kalek halo penjahat Masu. penjahat penjahit kowe kudu jurus perkara iki Pak Lurah, ha. Pak RT. masalah niki jangan dipetik eskan tetap jurus tapi kula nyuwun permasalahan niki dibentuk panitia nah kowe serumangsa nek salah kaurung tertuduh karena menyuri menyuri menyuri kula dituduh mencuri niki menyuri mencuri jari iki ya Kuwa dituduh mencuri jari Bagio. Berarti kowe lagi tertuduh belum ada fakta. Belum ada bukti. Belum ada fakta. Belum ada bukti. Jangan Polos. Niki Ronjuan dibentuk pansus. Bagio kelangan jari, tertuduh sing nyolong jari Pak Kolek. Okay. Mongko Pak Kolek gak ngrumangsani nek nyolong jari. Mas Momon, permasalahan ini karena masih bulat belum ada fakta dan bukti hmm. akhirnya kita bentuk pansus jari get panitia khusus masalah jari, jari. harus diungkap permasalahan jari get ini jari get hmm, pansus ini dibuka untuk menyelidiki hmm. si milikiti hey. Eh, mengkrisipi ah. menyelidiki <laughs> menyelidiki. Hmm. Catet omonganmu tak catet. Apa kowe, Mas? Aman tersinggung. Tak catet omonganmu Menyelidiki. Menyelidiki diki. Menyelidiki masalah ini. Nggih, nggih. Ini. Tapi kok Pak. Iki ngapet Digelar pansus pansus jarik gak digelar. Kula niki ndang barange ketemu ndang pun kok pansus pun. Iki nek ora digelar perkara. Ha <laughs> iya kok digelar. Mergo pansus jarik gak sing ditolong kolek iki kudu digelar. Nek ora digelar ora rek. Ngeten lho Pak Lurah. Kula nggih pun mawon. Nek sampe iki boten digelar, wah permasalahan iki mesti dadi dok kok gak kuwi. Mergo iki perkara. Nek ora dianu ora ajar kabeh. Nggih. Eten lo soale. Terus, terus. Jadi, buka atau dibuka hari ini? dateng pun saniki. Rapat pansus secara terbuka dibuka hari ini. Pun sedina niki. Sampai buka game close secara tertutup mawon. Kau izin manggil suatu tiang gara. Nah, hey, lani nyolong kok. Orang lani izin. Wong ngomong nyolong berarti gak ngerti sing nyolong. Ngerti niki sing nyolong. Lah kok gak bawa cekel? Yang Melayu kok. Gak bawa Uber? Kalah banter. siap kau kampung. Aku cekel gepuki no. Arek gepuki apa? Ya ngesane jane. Ngesane ya ngono ya babah ilang jarimu. Lah iya aku jane lapo kok ya lapo kok. Yang rek. Mas Bagio. Masalah iki memang ya kudu disengki. <laughs> Iki mesti tetep tak selidiki. Mas Kolik minta tempo. Okay. Rapat pansus jari get. Okay. Mas Kolik tidak menerimakan kalau digelar secara terbuka. Okay. Minta secara tertutup di rumahnya Mas Kolik. Sekarang kita berangkat, kita selesaikan masalah ini. Okay. tapi Pak Mangke, masalah ini digelar setelah pulau niki syukuran. Oh. Kula niki ada nadar niki. Kowe iya, syukuran dhe nadar. Okay. Selamatan. Okay. Sing sabar, Mas. Sabar. Sing sabar, Mas. sing sabar wong sabar iki arep syukuran wong sabar iki durus karo pamung-pamung iki perkara pang perkara lagi kelangan jare diurus nguri nguri nah sing penting syukuran dadi sing penting syukuran bar pansus digelar hmm. Ya. Ayo eh, terus. Elek-elekan raine wani ya. Bon. Ya. Foto masuk pin. Kowe mulai dhisik. Kok persiapkan apa kebutuhane? Kebutuhan syukuran bar pansus jare dibuka. Gelap. Nggih. Bon, kita masuk. Ya. Keluargane nyolongan kabeh. Eh, apa? Eh, Pasani. Ngapa? Sing sabar, sabar. Sek perkara iki kena pamong. Jangan main hakim sendiri. apa? Piye piye anak apa? Panjen nenek keluargane kolik. Ya salam kulo salah gak rasane. Wingi kolik sak anak bojone. Niki pun ngantos bocor sinten-sinten. Ora ora. Sak anak bojone niku teng Malang, iya lek ya. Yo. Yo ngaku. anu kan kate wis dane anakku agung ah, iya sak warga ta wi kaya ngono nggih niku namung kula damel anu tok asline kolek niku isane sugih niku heeh mireng ta nek perlu dicatet ta catet wong tanggal tanggal 15 mili 15 apa pira lek 16 Oh, 16. 16. 16. piye tok piye niku tenggene keluargane teng Malang niku mantun ngoten sakune iya tenggene keluargane Malang wala bruangkang blangkang ngatek ngisot ngisot ya lek ya <laughs> roh ae kelasane aku ya ojare kelasane aku Ojo main hakim sendiri. Segala sesuatu bisa diatur. Manusia harus sadar dengan hukum. Praduka tak bersalah harus dihormati. Nah, cocok. Ayo tekani omae kolik. Ayo. kerajaan kok seneng, syukuran kok seneng sampean. Lah iya iki. Aku ya seneng. Heeh. penuh dengan tanda tanya. Kenapa? Kok sawakmu atek gawe acara syukuran iki jane kajate iki apa to? Hajatnya itu apa saya kan belum ngerti. Sampean hmm. mesok gak ngerti aku iki rondo. Lah wong atase rondo kok syukuran. Ketemu sampean dirabi. Aku kebian ya ngono kok Mas. Rondo saulan dirabi wong. Rondo wolong dino dirabi wong. Eh. rondo pitung dina dirabi wong. Aku rondo rondo telung dina oleh sampean iku Mas. Aku rabi ping 8 mbek sampean iku Mas. Dadi aku nomor piro? Nomor 8. Hmm, kecewa banget ya aku nomor 8. Kok kecewa ya apa sih, Mas? Lah wis nomor 8 wis nemen iki. Lah pas sing ngono aku sing rondo kempleng kok, Mas. Rondo kempleng eh ping 4 ping 3 pantes lu sampai ping 8 lho. Tak critani, bojoku mbiyen iku gede-gede lho, Mas. Sing cilik iki mek sampean tok. Ojok e. Wah, wah, wah. Ya apa sunah? Lah apa-apa ta, Mas? Kali sekali aku ya kepingin ya apa sih lek dirabi wong cilik iku ngono. Tapi lek awakmu wis tak rabi ki. Heeh. Sumpah janji nang batinmu dhewe ora bakal rabi maneh ngono. Ora bakal dadi rondo maneh ngono Ya delok-delok Mas ora rabi, kuwi gak cocok ya rabi maneh to Mas. Oh, Ngomong sik urip wis semati gak iso rabi. Kowe oh, blenger ngono lho kaya kok raban rabi ae. Aku iki bosenan Mas lek wong lanang iku. Ya aja ngono. Aku gak biasa mimpisan ngono aku ngira wong liyane kok Mas. Wah, wah, iki jenenge wong wedok penjahat. Mak, nah, iki. Ulun. Iki kaya temen ana. urusan iki sapu Iya ya nyapu ya nyapu. Baik diatur. Mas kolek, Nggih. Mesti nipu. Niki sinten? Alah, alah pas sing mboten semret niki bojone kolek Nggih. Sampean? Heeh. Lah kok gak peteng? Metenge mosok sak sinten? Kula niki Mbak Asun. Eh, Mbak Asun. Kiro. Oh, Mas Kiro to niki. Nggih. Oh. Cik. Sinten niki? RT. Lah iki ya diundang to, Mas? Ya udah. Undang wong cilik-cilik ae lah sak mene iki panganane lak akeh. Ora apa-apa wong betul. Kula ngombe mawon. Mboten nedo. Ngombe mawon. Nggih, nggih. Ah, niki niki namine RT Momo. Oh, Mas Momo. Kula kira. Pak Momo nggih. Lah niki, Dik. Iki anu mah iki bagio-bagio ya iki. Oh, bagio-bagio itu. Ah, ah. Ora kenalan kok. Jojo ngono. Luwes luwes. Lah kok ana sing modele? Duwe masalah salah adem ngono kok. Lah masih ati dendam nang keluargaku sing ati. Ati panas kepala harus dingin. Lah kok ndak sei es ungkul. Mas Kolim. Nggih. Mbak Asun. Menika kula mriki ngeteraken Mas Bagio badhe mbikak permasalahan pansus yang kembali dipun gelar pun bartar syukurannya loh, jarang eh? jarang urung jarang ayo tak, cepet-cepet dong masalah ibu kok oh, cepet-cepet ya apa sih syukurannya mulai kok cepat. pancennya anu pak lurah yes. kalau ini kok jangan ini kajian beri kok wah ya ini gurung teko-teko batin ku yes. mesti jelas. Syukuran riye. Nggih. Bar syukuran mungkin pansus. Rapat pansus digelar. Digelar. perkara rapat-rapat perkara-perkara iki syukuran. Nah. Wong urip aja nampik hmm. <laughs> mas, mas, eh, Apa? Omongane gak enak dhewe sih, Mas. Oh, beben to ora usah. Lah nek ngaten kula tak langsung Lho, pangeran miyen. Nggih. Hmm. niki wong acara syukuran jareng lajeng sampean wangsul. Kula melok nyekseni syukurane. Sampeyan sampean kula undang. Pak RT kula undang. Matur suwun. Lah niku Mas. Nek enten tiyang mboten kula undang wani mlebet bali kula niki jenenge tiyang napa Pak Lurah? Ngemis. Nah. Tiyang napa Pak RT? Ngemis. Nah. Aku mah ngemis. Jane aku mung meh gak rene lho. omah gak rene apa kula diundang syukuran Pak RT momon diundang syukuran nek enten wong mriki mboten diundang kok teko omah berarti ngemis berarti ngemis berarti ngemis air air temrak kaya kampanye eh Wis siap? Wis siap tumpenge tak tokno. Tak tokno no. Wis siap kabeh? Nggih. Longgo longgo longgo longgo. Mas nggih pun ngoten to, Mas. Nggih pun ngoten. Tumpeng tok niki. Monggo, monggo. Ayo, tane. Longgo monggo penak. Mangga. Ana wasite. Lah iku kok gak longgo. Ben, kok. Mas. sesat Gek lakon opo iki Pak Lurah nggih Pak RT nggih nek sampean nguasaken tumpeng niki wajar wong sampean kula undang Pak RT wajar nguasaken tumpeng niki kula undang undang nek enten tiyang boten kula undang nguasaken tumpeng niki berarti tiyang pengen tiyang pengen tiang pengen ngata pengen kamar ini apa sih mas pak ini apa sih eh kok umrah umrah kerapi lah pak masalah ini yang cepat terus terang ya tenge nek kula diundang beri syukuran RT momen diundang dan nek nek wong neng kene gak diundang berarti pengen berarti pengen berarti pengen <laughs> kabeh iki salahane kok ngendak karo Pak. Kumpul kok sawat karo ngene iki. Mas ngira kowe karo. Mas sabar, Pak. Wong padha kanca nggih to. Mbak Sun mbok yo diundang. Diundang. Karepmu mbok ngomong apa sih? Jangan tamat. Lah apa aku mbok singgung terus? Singgungnya apa? Pancene aku mrene gak diundang, tapi aku kan enek masalah. Lah apa mau tak usah lah gelem. Sopo? Awakmu. Aku ya? Iya. Ya gelem. Ana gelem lu gua lho. Eh, iki gelem malah lu go kene lho. Mriki Mas Pak, mriki Mas Pak, mboten napa-napa sampean saniki kula undang ngoten mawon kok porek sih Mas, Mas. Mbek yang iki seduluran. Yo yo. Yo yo. Sampeyan iku yo sing sabar arek sak mene ngono lucu-lucune arek. Iki arek. Iki sedo arek iki ketek iki kok karo iku. Mriki Mas. Oh. Eh. Sampeyan undang sing apik. Mas Bagyo. laturin dari kepong sumpeng menikah mas bagio monggo topi nara Nah, ngono tadi hati gitu ye lah aku jawabnya yang saya ngapi ye mas kolek lah sumonggo ayo ngomong ayo mas ini aku Mas Bagio, kula aturi pinarak nderek ngepung sumpeng menika Mas Bagio. Nggih nggih, Dik, nggih. Raja kawas. Cek apik. Monggo, Mas Bagio. Nggih. Anu, jupukno pelatan liyane. Mas, sampean pinarak nggih, kula pendetakan ngombene. Oh, ngunjuke. Nggih, timbangane nggih keteresten nggih. Kene lho aja medhongkong ngono kene lho. Sing apik. Hmm. Lek, Bojomu lara kok goceki. Roke lho kok bocul ae. Mas momon bukune mriki, Mas. Oh nggih. Kowe ngene kowe. Iki. Mas Kolik. Tumpeng niki aja ngampek syukuran lali. Nggih, nggih, nggih. Syukuran dadi lali, lali ora tok ngundang kancane. Nggih, nggih. Tumpeng niki kedah dipun syukuri sareng-sareng. Hmm, nggih, nggih, nggih. Monggo. Monggo, sinten sing badhe ngujuke? Nggih. Dibikak yen, bikak yen. Niki anu Pak Lurah. Sampeyan nyekem mriki. Sampeyan mriku nyekem mriku. Mas Bagyo, Mas Bagyo. Napa atur anu aku dirodok mangkel kok. Lho, lho, wong urip aja nampik rejeki. Rejeki. Lho, lho, lho, Barang kok. Sampai jombak kalau sampai jungke. Niki kalau pasaken sampean Pak Lurah, ya. Niki kajat kuwi syukuran sak keluarga. Kirin. Anjen sing nyentot. Niki ajate kene lho. Ajate opo iki dinahne? Dinahne ajate. Nuwun sewu lho, Pak. Nuwun sewu lho. Niki tumpeng niki napa? 给那个什么。Wong <laughs> tumpeng kok digepuk, wong urip padha nampi rezeki. Rezeki. Niki dijupke, Mas. Nggih. Ditandukke. Nggih. Kula aturi sedaya sirep nyekseni anggenipun tumpengan. Yeah. Pak Kolik sak warga. Wis yo? Yo! Kok gak bosok ta? Lah, kowe ora ah Nek kowe bosok kabeh ya melok bosok Nek ngoko, kabeh melok ngoko. Sing penting kowe Bosok Bosok! Bosok kok. Bosok kok bosok Sampun nggih. Nggih. Monggo sampun sami dipun sekseni sedaya. Nggih. Niki tumpeng ginelar. Nggih. Dipun sekseni wontenipun sego golong. Sego golong ngurmati wong sing golong-golong tegese wong sing lumpuh kaya ta. Piyang delok. Kaya ta. Wong demontasi. Kaya ta. Wong layat. Wong layat lho. Layat yo mlumpuk. Layat yo mlumpuk. lan menika wonten dipun sekseni melih dipun tengeri wontenipun jajan pasar ngurmati pasar kajang pasar kelames pasar madiun nang pasar sleko lan menika dipun tengeri wontenipun nggih punika wujud gorengan mie mie ngormati parmi Sutarmi, Narmi, lan Mi sing iso ngentut. Mangga. <laughs> Nggih. Monggo sami dipun bikak. Monggo. Kanipun sami. Pun didongani nek mau. muka-muka kobong. Gambari brek. Gambari brek. Monggo sendum sinten? Lho ki sampean Pak. Mas Bagio sing ngendum sinten? Eh, sing sampean mawon. Ah, pun ngoten Pak. Mboten purun, Dom. Oh, biasane clongoane kok. Mboten purun, Dom. Lah mboten eh, purun kula anu. Lho, sing di omah kok ya pantes. Lho, mboten kula sekane tiyang mawon nek purun, Dom. Lah niki sing teng mriki. Lah niki kesane tekaose ndang dumene lho. Sinten sing ngendur? Pantes jenengan. Wah, pun ngoten. Gak nek ndek tangu. Oh, iki no. Rajae raja gendung. Rajae raja gendung. Lah ngendungi wong sakmene kae iki. Cak kowe ora pantes. Monggo, Mas. Gambare burek ya, Dul. yo gak tapi api bah mana niki si jatin dong bah moga moga hilang mungkin niki ne batikan niki niki hilang angko sampai lenggah beriku mau ngarep mangan kok jajak bodoh pun cekap dereng sak menten pun pun cekap nih panggang kire digocai mas godonge eh. mungkin nek mencelat ah. Mboten niku kangge suruh napa? Nggih aja berkat. Nah, paling ora sak meniki. Nek kula niku nek ngendo mesti adil. Adil. Merga wong urip aja nampik Rejeki. Rezeki. anu godhonge mas godhonge makane manuk kok ilang to kok pun mangan kata-kata mergo nek kena liper. nggih godhong sampean mas pun arek to sak monten mengke pun cukup bak keluarga ngene Lah masa sujane sakmene pitik sakmene Niki san ngoten lho. Niki jane pitik wae gedhi. <laughs> Kesedot niki. Pitik gedhi kok panggang lan tek gaji tok pitik lho. Nggih. Aku sesepno. Aku sesep. Aku sesepno pedesan aku. Dah. Kau sami di dahar. Sing penting niku adil, wong ngendum niku adil kok. Nggih. Ah, pun. Loh, iki lho kasihan enten sing nyelentang nggih. Loh. Nggih, sami di dahar, Mas. Nggih, nggih, monggo, monggo. Nggih. Parek nggih. Nggih. Senajano oh, pun dahar tetep anget kok niki masalah kasus. Loh, wis disediani. Hanya tak urungnya yang kuya. Mana gayanya ragu mendom. Wah. Tapi kok mawes siap taplak. Pun. Mengke mulai dan tiba-tiba anak-anaknya. Gensi toh. Pak Lurah, sana kasih ketemu di. Pangsa. Loh, mulai terus mundi lah. Pak, deh. Jare, get lali loh, terus mundi sampe nol. Pansus, pansus. Loh, sampe termasuk pansos jare, get. Oh, kula kepala pansus nggih. Lah nggih napa? Kali. Lah diringkes sisik ta. Lah monggo sakniki digelar di beber pemasan. Mengke nek perkara iki kali ngajek napa lho, Kali ngajek Mas, kali ngajek. Kok nggih. Sak derenge masalah niki kula beber. Sampeyan jelasne. Nggih. Sak derenge kula jelasake. Perkara jari get niku. Kula sakniki takon. Nggih, napa tasik berlaku hukum wonten ing desa mriki? hukum undang-undang wonten kelurahan mriki tasik berlaku. Sa sapa nyolong? Nggih. Nyolong kuwi ora dipangan dhewe. Nggih. Asile leh nyolong. Nggih. Kuwi dipangan barengan. Wong sing melok mangan kuwi meng ya kena hukuman. Oh. Dadi umpamane jek suwi, jek suwi. Umpamane kula nyolong, enten tiang mboten melok nyolong, melok mangan barang colongan termasuk melu kesangkut oh. eh, Cokoten. Oh, ngoten nggih. Kesangkut perkara. Umpama sing nyolong niku mangane titik. Sing nyolong mangane siti, hukumane nggih siti Nek mboten melok nyolong mangane kathah, ora melok nyolong ning nek mangane akeh, hukumane niku hukumane ya akeh. Lu, lu, saiki sampean catet maling pertama. Riyen digenahke. Nggih. Sapa wae wong nyolong? Nggih. terus hasil colongan dipangan wong akeh sing ora melok nyolong ketut kena hukuman kecokot sing mangane akeh kecokot kecokot hukumane ya akeh sing mangane titi hukumane siti bon. najano sing nyolong nek mangane siti dihukum siti ora nyolong mangane akeh dihukum jeru ah. Maling pertama sampai catat Maling pertama. Nggih. Nomor siji malinge kolik. Kolik. Nggih. Kolik maling pertama. Maling kedua Bagyo. Adoh. Hmm. Koso adoh. Hmm. Kelangan maling. Eh. Koso kelangan maling karo piye apa? Lah rene ngurusi kok. Eh. Sep menengok kong kali kong tutup mata rodo kantong lho. Menengok aja selak. Sep menengok kong kali kong tutup mata rodo kantong. Maling pertama kolek, maling kedua bagio. Maling ketiga momon. Lho. RT lah, RT lho RT maling gue. Sep menengok. Kong kali kong tutup mata rogo kantong. Orang oh, Maling ketiga Momon. Maling keempat Pak Lurah Kirun. Loh, loh, loh. Eh. Kang. Kang. Beda. Loh, loh. Kang. Loh, wong aku lurah kok melok maling, Kang. Kang piye? Kang. Kali Kang tutup mata ngrogo. Bokong. satu cep menengok kong kali kong tutup mata roh kong hmm. balik sidang kasusmu jari get tumpeng get iki kudu dibuka kowe iso nuduh bagio maling kedua momon maling ketiga aku maling keempat bukti buktine apa? Alasane. Ceritane kan ngeten. Nggih. Kulakoni sing nyolong jarike Bagyo kula. Akonono dhewe kuwi sing nyolong. Nanti dulu. Nggih, jarik kula dol, bareng rupa dhuwit kula belanjaaken. Mantun blonjo rupa beras, daging dan sebagainya kula damel selametan. Lah sing mangan kula, Bagyo momon Pak Lurah. Nah, makanya Pak Lurah senajan to nyolong nek ma mangan nyolong mangane siji hukumane mangane gak melok nyolong nek mangane akeh hukumane mangane akeh jero kong kong hmm. kong kong ah. anu mas mas mas oh, Gak iso, gak iso. Tak tambahi, tak tambahi. Boten, boten, pun. Bong. Tak tambahi. Bong, kong. Eh, berkatu dindum bareng. Boten, boten, pun. Kong kali, kong. Pun. kong kali kong tutup mata rogo tak tambahi boten boten Pak Lurah boten Mas Bagio kuwi lho tanggange sitok ding muntrat muntrat sak menawa kae ayo tak tambahi boten boso ning hukuman Pak Lurah hmm. sampai sebagai pejabat kedah ngedekakan supremasi hukum saat ini hukum kudu dijagakan hukum kudu dilaksanakan Malih jari get okay. jadi tumpeng get nah. supermasi hukum harus ditegakkan, ditegakkan. masih aku lurah harus secara jantan mengakui bahwa saya juga ikut makan hasil pencurian nah, okay, harus. RT yang unu tak putusi nah ngoten lho pak lurah sing benar tibane hukuman kudu digawe tung gentak gentung jeng soale lho sak mene eh dik tak tambahi dik oh boten sah ora iso kong kong kong <laughs> semenae tak tambahi kong boten kong kowe arteku lho man oh, tapi sak mene mawon timbangane jeru <laughs> sing bener ya kemeng kong kali kong mata nokok klitong nokok <laughs> katong Ya, tak ini. Pertama maling pertama kolik. Nggih, buktine niki. Lek lek. Ebi, eh, pinten taun niku? Enek telung on. Hukumane? Hukumane kolik telung on kena telung wulan. Telung, on, wulan, telung wulan. Langsung iki kok bedal. Bosok iku. Sak menit telung wulan sak mulu sak pira jangan. telung wulan. Wayuh. Iki carane gedhi bal. <laughs> Telung on. Kale kena hukuman telung wulan. Tunggen tak. Berangkat. Berangkat. Halo, Lek. Telung wulan kowe. Kapok atik nyolong. Maling nomor loro. Najana melu duwe jarite tapi melok asile mangan pencurian. Berarti sing deka duwe jarit yo gragas gragas nomor loro Mas Bagio telung on setengah oleh bobote pinten petang on sak menten petang on, petang on. oh iya <laughs> Kalau tengah kintal Bagio bobote berkat petang on kena hukuman petang wulan tu genta gentung apa wes sa anak bojone gak mulai bosok ning hukuman iki wes gledek kowe lagi kena petang berangkat Yo mai kadel sembarange kadel. Bangkit tak perlu digadek nih. Cangkeme rewel ae ndang dinyangi hukumane. Momon RT Katut. Yo RT wong kowe lok mangan momon ngesakno tak tambahi yo Le. Mboten niku mawon cukup niku mawon. Lah menurut undang-undang nomor gandul-gandul ampet-ampet. Nah, tapi kalau buktinya niku kok gunul gandul ampet-ampet pasal tumpeng get jarik get neng buku KUHP kene. Mboten niku mawon. Pecak wulan ki setal anue. Sakon ki sak wulane. Lah niki. Momon kowe tak gwedhekne nggo motong gekku ya. Oh, mboten saged. Kowe piye le nyangi sing petang taunmu piye to le, Mon? Mboten saged yen niki mawon kula niki RT ngurus penduduk kok. Lah mbok manut wong bojomu ya ora iso meteng lho le. Lah sing meteng kula malah. <laughs> Bobote petang on setengah setahun setengah momon petang on setengah kena hukuman petang setengah RT katut berangkat iki terus piro samene hula uh, ngelep neng penjara pirang tahun piroi bobot berkatnya kirun jumlahnya satu ton satu ton menurut undang-undang yang ada di desa ini desa tumpeng get ini kirun berhubung tumpengnya bob